บุ๊กทูสี่สิบหกสอรักเชสต์สอรักชสในดิสโกเทก на ดิสโกเทก е н ดิสโกเทกที่นั่งนี้ว่างไหมคะ Это место свободно? Это место свободно? ดิฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ Разрешите сесть рядом с вами. Разрешите сесть рядом с вами. เชิญค่ะ С удовольствием. С удовольствием. คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะ как вам нравится музыка? Как вам нравится музыка? เสียงดังไปนิดค่ะ Несколько громковато. Несколько громковато. แต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะ Но группа играет довольно хорошо. Но группа играет довольно хорошо. คุณมาที่นี่บ่อยไหมคะ Вы здесь часто бываете? Вы здесь часто бываете? ไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกค่ะ Нет, это первый раз. Нет, это первый раз. ดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะ Я здесь еще никогда не был. Я здесь еще никогда не была. คุณอยากเต้นรำไหมคะ Вы танцуете? Вы танцуете? อีกเดี๋ยวอาจจะไปค่ะ а Может быть позже. Может быть позже. ดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะ я не очень хорошо танцую. Я не очень хорошо танцую. ง่ายมากเลยค่ะ Это очень просто. Это очень просто. ดิฉันจะแสดงให้คุณดู Я вам покажу. Я вам покажу. ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าค่ะ Нет, лучше в другой раз. Нет, лучше в другой раз. คุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะ Вы кого-то ждете? Вы кого-то ждете? ใช่ค่ะรอแฟนอยู่ Да, моего друга. Да, моего друга. เขามาแล้วค่ะ А вот и он. А вот и он.